Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97 punts de ràdio. Amb el treball de Sala Forgado en la redacció i el d'Arturo Delgado al front del control de so vos saludar com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, per a opinar d'allò que vulgueu i fonamentalment de la pregunta que vos fem cada nit. I és, tot apunta a un 11 dissabte amb Enzo Pérez al mig i amb Rodrigo de Pol a l'esquerra. Vos agrada este 11? Canviaríeu alguna cosa? És la pregunta que estem fent vos en la nit d'avui tot apunta a un 11, el dissabte amb Rodrigo de Pol a l'esquerra i Enzo Pérez al mig. Vos agradaria? canviareu alguna cosa? Arroba esports 97 nit és el Twitter del nostre mm, espai. 11 i 32 eh, en 48 hores. Dissabte a aquestes hores ja sabrem si el València jugarà la prèvia de la Champions, si serà tercer o si té un nou buiga queda fora de la màxima competició continental. Almenys, les coses que està fent en els entrenaments no semblen eh, prou lògiques. Si entenem per lògic no canviar l'esquema, si entenem per lògic el fet de que entre al centre del camp home per home Enzo per André, per cert, com avui ha reconegut eh, el doctor Gastaldi davant dels mitjans tal i com va fer 12 hores abans en aquest espai, més a prop dels 4 mesos que dels 3 en la seva recuperació, i deia que Enzo per André en el mig del camp i Rodrigo de Pol per Piatti. Un Piatti que ha fet una extraordinària temporada que per a mi, sense cap dubte, <coughs> ha fet la millor temporada des que és jugador de València, però, si més no, la realitat també és que des de la seva lesió a Sant Mamés el eh, eh, migcampista argentí, desgraciadament, no ha tornat ni tan sols a acostar-se al nivell de rendiment que en la resta de la temporada li ha oferit al València Club de Futbol. En quant a gols, en quant a pilota parada, en quant a desbord, en quant a ajuda. És evident que Piatti no està en el seu millor moment i, per tant, ahí, com té on triar l'entrenador del València i la tria es diu Rodrigo de Pol, va ser l'argentí que vinguera de Racing, de l'acadèmia, l'home <coughs> que, que ocupa el costat esquerrà de l'atac del València Club de Futbol <coughs> per intentar eh, donar-li balons a Paco Alcácer, que sí sembla ser el davantet, i aquí després sentirem, eh, perquè avui parlem roda de pesa, un Paco Alcácer que es mostra més en la línia Alves que en la línia Nuno, és a dir, quarts o fracàs, per millor dir, o entre els quatre primers o fracàs, perquè tercers no seria fracàs, entre els quatre primers o fracàs, més enllà de la línia d'un que era que sí, que estava molt bé partit des de Champions, però que l'equip havia aconseguit altres coses. Sembla que eh, eh, l'esperit de guanyador que té aquest equip se transmet en el vestidor, es transmet també, com no, en les declaracions públiques dels futbolistes i que d'actitud va ser un equip que va plantar molta cara el dissabte en els Juegos del Mediterrani davant l'Almeria. Un Juegos del Mediterrani que, per cert, eh, està a prop de penjar el no hi ha localitats i que el dissabte no obrirà taquilles. S'havia detectat que mitjançant amics i familiars, molts valencianistes estaven buidant les taquilles del Juegos del Mediterrani d'entrades el conjunt de l'Almeria s'ha vist obligat a emetre un comunicat dient que dissabte no vendrà entrades i que, per tant, demà és l'últim dia. Per què ho fan? Bàsicament per a evitar la invasió valencianista, perquè sembla que més enllà de les 700 hi ha gent espavilada que ha aconseguit entrades en taquilles del Juegos del Mediterrani. I com que la Comissió Antiviolència ha decretat que el València-Almeria serà partida al risc, poden no obrir la taquilla. Generalment la llei obliga als clubs a obrir taquilla per a vendre un 5% de l'aforament total el dia de partit, però com que el partit és d'alt risc, sembla que... Sembla no. La llei faculta a l'Almeria a no obrir dissabte taquilla. Ara viatjarem a Almeria amb el company de Canal Sur, Joaquín Amerigo, i que ens conte com està tot això i, lògicament, també com està l'Almeria, com estan d'ànims, com està l'equip esportivament i que prepara Sergi Barjuan. En fi, moltes coses a contar-vos. Vos eh, recordem la pregunta en eh, el dia d'avui. Apunta tot a un 11 amb Enzo en el mig i Rodrigo de Pol a l'esquerra. Vos agrada? El veieu una bona solució? Canviaríeu alguna cosa? Arroba esports 97 nit 11 36. Com sempre, retatem l'actualitat del dia en 5 fotos. Champions o res. Paco Alcácer s'ha manifestat en la línia que dimarts li van sentir a Diego Alves no servirà de res l'any si no se entra entre los cuatro primeros. Si no, si no tenemos el, no cumplimos el objetivo, yo creo que la temporada no hubiera valido, no hubiera valido para nada todos los puntos que hemos hecho. O sea que lo único que, que tenemos en la cabeza es ganar y, y entrar en Champions, porque si no ya no valdría de nada el año. y habitual amenzo al centro y de Pol a l'esquerra. es el equipo que sembla en la ment en uno para amarrar la plaza de dissabte. y tal y como ha dit que Alcácer, si es posible, mirar para la tercera. Ganar en, Almería y asegurar la cuarta plaza y por qué no pensar en, <laughs> que, pueda, que pueda palmar el, Atlético Madrid. Puede, puede ser un antes y un después ¿no? Para, de cara al año que viene y yo creo que, que todo va a salir bien porque jugadores de calidad tenemos y sobre todo con, como, como grupo somos, somos una familia que eso es lo más importante en, en un campo de fútbol. L'Almeria tanca la l'aixeta davant la compra de familiars i amics de valencianistes en les taquies del camp andalús. Demà serà l'últim dia per adquirir localitats. Partit declarat del risc. Calma, tranquil·litat i salut. Lucas Alcaraz ha més que quan un equip no ha de jugar-se res en l'última jornada amb els objectius complits, ho guanyen salut. Ganar en, en Almeria i assegurar la cuarta plaza y por qué no pensar en, <laughs> que, que, pueda, que pueda palmar el, aire. Ve, pues y eh, si no es el, el eh, de Lucas Alcaraz, creo que ahora sí la pueden sentir. Bueno, tenemos con tranquilidad, yo creo que, que si algo no hemos ganado ha sido la tranquilidad la, última semana, ¿no? Porque parece muchas veces que a lo mejor le resta emoción al, final de la competición, pero bueno, si alguna vez has vivido llegar a la última jornada jugándote algo, te digo que, que hay una emoción que, que si te resta la, la ganas en salud. ¿no? a lluitar contra si mateix. València Bàsquet jugarà contra el descendit Labrada en un partit on el rendiment del conjunt taronja sembla el seu pitjor enemic, tenint en compte que els madrilenys ja estan descendits. 11 i 38, eh, anem a fer una pausa, vos recordem la pregunta en l'arroba esports 97 nit, apunta a un 11 a Menzo en el centre, Rodrigo de Po en l'esquerra, vos agrada, el eh, considereu de garanties, canviareu alguna cosa, arroba esports 97 nit, fem una pausa i desenrotllem tots aquests temes i molt més, així, a Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio, fins a la una de la matinada. ta ta ta ta ¿Es un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoven Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores o ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark, por 15 euros. La Champions a vida o muerte, en 90 minutos a la 97.7 Radio. Dissabte, el Valencia necesita una victoria para asegurar el quart lloc davant els locals que es juguen la permanencia en primera División. En el Juegos del Mediterráneo, desde les 5 en esta sintonía, Almería-Valencia. El futbol, contat sense filtres i en valencià, amb Manolo Montal i Salva Folgado. Almeria, València. Esports 97, el partit. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Arte, Luxoven, Gasolinera Tasco, Perto i Fotopro. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 41 minuts, d'ací 48 hores ja sabrem si el València és o no equip que almenys ha guanyat el dret a jugar la prèvia de la Champions i per això entrena eh, cada matí a la ciutat esportiva de Paterna fins que arribi el dissabte tindrà que enfrontar-se l'equip entrenat per Sergi Barjuan. El club de Mestalla que tornava este matí als entrenaments a la ciutat esportiva, Salva Folgado, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, buenas. Com estàs? Molt bé. Fantàstic. I el València com està? El València, Manolo, està, està bé. Uh mhm. -huh. però fonamentalment està eh, conscienciat de que este cap de setmana no pot tornar a, no pot tornar a, a errar, no? És el discurs que més eh, s'escolta esta setmana per part del tècnic del València no? cap als seus eh, futbolistes. Bueno, pues si no pot tornar a errar, el que no ha de fer és el que ha fet les últimes eixides, el València no guanya fora des del mes de març, 0-4 mm. en ells, i el València ha guanyat apenes el 50% dels puts eh, disputats eh, últimament, eh, 14 de 27 crec que són, si no recorde malament, eh, en els últims 9 partits. No és una bona marca per a un equip que vulgui a Champions. De fet, el València a ells arriba en molta diferència sobre el Sevilla i els d'ara està amb l'aigua al coll i mirant cap endarrere per el retrovisor. També és cert que amb una possibilitat no massa excessiva, però real, de també ser tercer. Amb tot això, Salva, el que avui ha assajat que no sé, i ara me diràs tu si serà l'assaig definitiu o si serà demà, encara que siguem divendres, dissabte partit, crec que lo d'avui ja podem prendre-ho en un alt percentatge com un assaig, si no definitiu, eh, prou eh, significatiu del que pot ser l'11, on sembla que manté el 4-3-3 i on sembla que al centre del camp va home per home, és a dir, Enzo per André, el que dicta la lògica dins de lo que és Nuno Espíritu Santo, però que a l'esquerra hi ha una aberració. Mm. És que mm. Piatti és evident que no ha tornat bé de la seva lesió, que no ha tornat bé des que es lesiona en Sama Més, i sembla que hi haurà torn per a Rodrigo de Pol. Sí, jo crec, Manolo, que la provatura d'este matí a Patarra i a porta tancada té molts eh, visos de que Nuno la trasllade eh, cap a l'estadi dels Juegos del Mediterrani per a jugar eh, dissabte a partir de les 6 i mitja davant eh, l'Almeria. Era la penúltima sessió de treball, Demà és l'última, evidentment, però demà l'equip Manolo fonamentalment va treballar les eh, accions a baló parat, a pilota parada, que és el costum habitual en Nuno. Des que va arribar a València, l'últim dia de la, de la setmana, abans de, de cada compromís, se treballa la estratègia. I avui el eh, que s'ha aprovat a mi me dona certa confiança de que va ser el que finalment eh, utilitzen una deïcida en, en Almeria perquè, bueno, fidel al seu costum a dividir la plantilla en tres grups. En un equip estava la defensa més eh, fuego, que és algo també habitual en un al llarg de la, de la temporada i dels seus preparatius eh, diaris a, a Paterna. En l'altre equip estaven els eh, altres dos mitcentres, els dos futbolistes eh, que actuen eh, per fora i el davanter centre. Bueno, pues en aquest segon equip, Manolo, estaven eh, Parejo i Enzo, que van a jugar acompanyant eh, Fuego, per la dreta estava Fegulí, com a davanter de referència estava Alcácer, però per l'esquerra, i ahí està la gran novetat de la jornada, no estava Pablo Piatti, estava Rodrigo De Pol. Per tant, Manolo, la provatura d'avui mm, crec que eh, va anar endavant i que este va ser l'11 que presenten una d'eixida davant eh, l'Almeria. La formació habitual de les últimes jornades, amb el canvi obligat d'Enzo, que entra en l'equip el lesionat André, y a partir de ahí, perde sesión técnica, cau y entra Rodrigo de Pola. Esperaremos a la sesión de demà, pero en principio, Manolo, el que acaben de comentarte, visos de eh, que siga l'11 inicial en, Almería. Perfecto. Eso es el que apunta entrenamiento en el día de hoy. Y lo que apuntan las paraules de Paco Alcácer, Salva, es que está en la línea Alves más que en la línea Nuno. Es decir, señores, señores, a solo servicio de res si no entrem es els Sí, es el que comentaba... Paco Alcácer, Manolo, eh, hem escoltat al llarg de la setmana com Alves eh, reconeixia que era un fracàs i el València finalment queda quint i no exhibeix a la Lliga de Campions. En Javi Fuego, en algun altre mitjà de comunicació, ha dit el, el mateix. És cert que Nuno diumenge no va voler utilitzar la paraula eh, fracàs després d'empatar a casa davant del Celta de Vigo, però este matí Paco Alcácer, que tampoc ha utilitzat la paraula fracàs, sí que ha dit que la temporada no valdrà de res si el equipo no es clasifica para la Champions. Lo tenemos claro, tanto los jugadores como, como el cuerpo técnico, como el club, como la afición. Yo creo que lo único que, tenemos en mente es ganar y, mirar, el, mirar la Champions. Si no entramos en Champions, yo la temporada no, no, no, me voy contento a casa, después de, todo el año estando en el, en el cuarto tercer puesto y, y no, y no optar a, al objetivo. si no, si no tenemos el, no cumplimos el objetivo, yo creo que la temporada no hubiera valido, no hubiera valido para nada todos los puntos que hemos hecho. O sea que lo único que, que tenemos en la cabeza es ganar y, y entrar en Champions, porque si no ya no valdría de nada el año Encara que també ha reconegut Paco Alcácer... Més que... línia Alves que línia uno No, no, evidentment, més línia, més línia eh, Alves. El que passa és que eh, ja ara que saber si Nuno el que ha fet és, fora davant dels micros, eh, tirar un capot, però dins recordar-los als jugadors cara a cara que, senyors, ja que entren dels quatre primers. Bueno, eh, siga com siga, el ah. Càcer, Manolo diu això que... Això m'ho contaràs després en la tertúlia. Tu què creus? Si hi ha hagut doble discurs o no? Però això m'ho contaràs després. Que no m'ho contes ara, conta'm una tertúlia. <laughs> eh, el Càcer, també ha sorprès este matí donat un dels titulars de la roda de premsa, Manolo, perquè ha dit que per què no pot palmar, textual, palmar, palmar. palmar l'Atleti de Madrid. Desde principio de año tenemos una afición espectacular. Yo creo que el reconocimiento que ha tenido la Liga de Fútbol Profesional de cara a la afición del Valencia es muy meritorio para, para el Valencia. No viene de este año, no, viene de bastantes años atrás. Y yo creo que de agradecimiento que tenemos que darle nosotros a la afición para, para que los dos juntos consigamos el objetivo, ¿no? que, es ganar en, en Almería y asegurar la cuarta plaza y por qué no pensar en, en que, pueda, que pueda palmar el, Atlético Madrid. No le falta roba a Paco Alcácer. Evidentemente el Valencia puede quedarse fuera de la Liga de Campeones puede ser cuarto pero también puede ser tercer, siempre que palme, como ha dicho eh, Alcácer... Que palme, que, que, <laughs> que, que de Madrid, Alcácer optimista este Matías Paterna. Puede, puede ser un antes y un después, ¿no?, para de cara al año que viene, y yo creo que, que todo va a salir bien porque jugadores de calidad tenemos y sobre todo como, grupo somos, somos una familia que eso es lo más importante en, un campo de fútbol. Alcácer, que a més eh, pues, ha de esta forma a la, a la Lliga de, de Campions sense dubte de este cap de semana? que tanto para los que no, hemos jugado Champions ni, y para los que, sí que la han jugado es un partido importantísimo, ¿no? Después de, este año que no hemos tenido competición europea, yo creo que, es primordial tener el objetivo de, entrar en Champions y yo creo que, el equipo está capacitado para, para ello. Clau, Manolo, ¿qué será la Clau? ¿Quién será la Clau para guañar en Almería? Y nos ponemos que es un partido vida o muerte, eh, pensar que tenemos que, ganarlo en los primeros minutos, yo creo que no. Tenemos 90 minutos por delante y, el equipo yo creo que está capacitado para ganar a cualquier equipo. Ya lo hemos, ya lo hemos demostrado durante, durante el año y, lo único que tenemos que hacer es pensar en el, en Almería, las cosas buenas que tiene y las cosas malas para, para aprovecharnos nosotros de ello. Bueno, el equipo tiene claro que que lo que tenemos que hacer es jugar como, como nosotros sabemos y no pensar en, en el minuto 90 ya, sino pensar en, en el minuto 1, después en el 2 y después en el 3. Así, así yo creo que se, que se ganará el partido. Eh, esta última frase denota el que venim dient que el diumenge contra el Celta l'equip es precipita. Allò d'hem de pensar en, no en el minut 90, sinó primer en el minut 1, després en el 2 i, i, i després en el 3, és que l'equip contra el Celta es precipita. que es la impresión que tiene el entonces Y para mí esta frase de Paco Alcácer eh, es es eh, definitiva. ¿Y el Almería cómo está? Pues vamos eh, hacia Canal Sur para hablar con Joaquín Américo, el compañero de Canal Sur en aquella localidad. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos de Almería. Bueno, pues básicamente el tema de las taquillas, para que la gente tenga claro, no es que la Almería cierre las taquillas, sino que va a vender entradas hasta que le queden y que la pinta que tiene es que mañana se van a agotar. Sí, mañana por la tarde está previsto ya que se agoten la entrada, Son apenas 2.000 las que se han, sacado a la venta, se sacaron a la venta el pasado martes y prácticamente quedan más que 400 o 500 que mañana, lógicamente, pues van a desaparecer de las taquillas que la Unión Deportiva de Almería pues ha puesto en su propia sede dentro del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Es decir, estamos hablando de que mañana por la tarde noche ya se va a poner el cartel de no hay entrada, Luego, pues, eh, todo va marcado fundamentalmente por el aforo reducido del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Hace cuatro temporadas el club, el Consejo de Administración, decidió reducir el aforo para acercar la grada de fondo al terreno de juego y por ello pues se pasó de 23.000 a 14.000, 14.500 que era actualmente el aforo que tiene la Unión Deportiva Almería. Estamos hablando de esta temporada de 10.500, abonos, luego prácticamente con las entradas y la localidad de protocolo y demás, pues la verdad es que eh, salen los números precisamente del porqué de tan solo 700 entradas al Valencia. Bueno, pues eh, eh, y también, como es lógico y normal, porque jugadores de la vida a la Almería, que es lo que pasaría si de Valencia se jugara la vida en el último partido en casa, para lo que fuera, cuantos menos vengan de fuera, mejor. Es decir, esto es una cuestión de lógica, guste o no guste a la gente que, que nos oye. Oye, Joaquín, a nivel anímico, ¿cómo está el equipo? pues el equipo ha ido increciendo, porque a nadie se le escapa que el pasado domingo en Sánchez Pijuán frente al Sevilla recibió un duro golpe, un duro palo, el tercero consecutivo, Celta, Málaga y Sevilla, tres oportunidades aprovechadas por el Almería para abrazar prácticamente la permanencia, para llegar a esos 35 puntos que aquí en Almería hace ya pues mes y medio se consideraban que era lo necesario para seguir en primera división, pero paulatinamente ha empezado a darse cuenta de que el fútbol le ha una nueva oportunidad, que tiene todavía 90 minutos para ganarse la permanencia. Y porque, aunque sea el que peor lo tiene de los cuatro que se juegan la permanencia el sábado en la última jornada de liga en primera división. Sin embargo, aquí en Almería todo el mundo tiene claro que si el sábado se gana al Valencia, la carambola se va a dar. Y la carambola se puede dar perfectamente en el mismo momento en que el, el Atlético de Madrid pues no pierda en Granada o el Deportivo de La Coruña no gane en el Nou Camp. Una calambola perfectamente que se podría dar, pero sí, siempre y cuando el Almería gana al Valencia. Es condición sine qua non para empezar a mirar opciones. Y a nivel deportivo, ¿qué nos cuentas? Más o menos, ¿qué se cueza de cara a un posible once? ¿Qué altas, qué bajas tiene el equipo de Sergi? Pues problemas, y problemas serios en la zona de atrás, en la defensa porque mm, el sábado Sergi Bayón va a tener que apostar por una defensa un tanto de circunstancias. Y me explico. Estamos hablando de que eh, no solamente el Almería salió derrotado el Sánchez Pijón frente al Sevilla, sino que se dejó allí pues a dos jugadores fundamentales en el esquema defensivo del equipo andaluz. Primero, Chimo Navarro, rotura ligamento cruzado, seis meses de baja. La semana que viene va a ser intervenido quirúrgicamente. Y segundo, expulsión de Ángel Trujillo, el central titular, junto con Mauro Dos Santos, por lo que si unimos también que Fran Vélez se lesionó hace dos meses una lesión de larga duración, estamos hablando de que tiene lo justo y necesario para recomponer la parte de atrás. De tal forma que un lateral izquierdo, como es Casado, que llegó eh, en el mercado de invierno del Málaga, pues va a tener que jugar de lateral derecho, tal y como sucedió frente al Málaga hace escasamente dos semanas aquí en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y Casado será el que juegue de lateral derecho, Michel Macedo, el brasileño, que es un lateral derecho, tendrá que jugar de central, junto con Mauro Santos, que es el único central que tiene disponible para el partido del sábado. Y Sebastián Dubarbier, que es el otro que le queda en defensa, puede ser el que ocupará el lateral izquierdo. Pues tiene que hacer ahí un puzzle, un rompecabezas Sergi para, el partido del sábado. Desde luego sí que lo tiene mal atrás. Joaquín, si te parece, eh, mañana hablamos para e intercambiamos la última hora del Valencia y del Almería en este partido en el que los dos se juegan la vida el sábado, ¿de acuerdo? Un abrazo, Una cosa, Joaquín. Eh, tú que conoces bien de cerca a, un entrenador que hemos tenido en Valencia y que ahora suena para el y para el Madrid, una Emery, ¿el pálpito o hasta donde tú sepas o puedas contar, qué te dice? Yo lo que tiene contrato en vigor con el Sevilla y me huele a mí que salvo intereses, y estamos hablando de intereses con letras mayúsculas, de grupos de inversión que hoy por hoy pues tienen mucha fuerza en el fútbol nacional e internacional, o interés también, por otro lado, de que algún club pues, se pase por taquilla y le pague al Sevilla pues el traspaso de una Emery, me huele a mí que el técnico del Sevilla va a continuar en el conjunto sevillista. Yo, es mi opinión particular, no lo he hablado con él, no lo he comentado con nadie de su entorno, pero mm, aunque obviamente es objeto de deseo por varios equipos, y tú has nombrado dos equipos que obviamente pues son ah, equipos que apetecible, pues efectivamente, pero sin embargo yo creo que él no va a mover ficha, salvo que en un momento determinado alguien llegue y mueve la operación y obviamente pues le pueda interesar, porque estamos hablando obviamente también de un salto deportivo, porque si el jueves de la próxima semana consigue otra vez la Europa League, yo creo que Sevilla está muy, muy marcada por sus cotas y yo creo que en Sevilla ya una Yemery yo creo que más ya no se puede pedir. Perfecto, gracias Joaquín, nos vemos mañana. Un abrazo, hasta luego. Al company de Canal Sur, Joaquín Amerigo. Mm. Bueno, pues eh, això quant a València, ara després continuarem eh, parlant de la tertúlia. Hem de parlar del Llevant. Ha donat roda de premsa al Caraz, s'ha parlat de tot més de l'Ells, però és que és normal. Ara, a d'ara, l'interès en el Llevant, Salva, està més en el que va ser la campanya 15-16 que en el que ha sigut la 14-15, que gràcies a Déu eh, ha estat ja eh, solventada amb èxit. Sí, y temporada, Manolo, que va a iniciarse otra vuelta a Lucas Alcaraz en la, la plantilla, precisamente sobre la seva continuidad parlava este, este matí Sí, eh, el, hecho de, la continuidad era, era algo que dependía de, de un resultado de un resultado deportivo que era la permanencia había una famosa cláusula que, se ha explicado por, activa y por pasiva que, que estaba puesta con, con respecto a la a la posible reelección del, presidente en el mes de, diciembre, quiero recordar. Pero bueno, como, se ha explicado, no era una cláusula que tuviera que ver eh, a partir de esa relación con el, con el futuro del club y con el, y con el futuro mío, ¿no? Yo creo que se ha explicado, pero por lo que sea no, no, no se ha interpretado o no se ha querido parar esa tendencia, ¿no? En ese sentido, yo, bueno, incluso el presidente llegó a decir en los micrófonos de tu emisora que, que si él prescindiera de mí, no iba a pagar la lo tenía que pagar un trato entero, por moralmente hablando, ¿no? digo en la emisora, emisora, se referís al compa Pedro Zamora de la cadena COPE, que es que hace la pregunta y que son va a hablar, eh, creo que es en el día de ayer, eh, Kiko Catalán va a ofrecerles una, va concedir una, una entrevista. Més se Salva. Sí, se coses. Alcaraz que se ha referit a la posibilidad de la nueva plantilla que va a tener entre mans la próxima temporada, en un principi la que me es eh, ambiciosa. Entiendo la pregunta, lo que pasa es que es difícil acotar eh, la respuesta para ser preciso. Es decir, claro que hay que hacer un análisis. ¿Se ha fallado? No sé, en la clasificación no, porque se ha mantenido el en primera división. Proceso, se pues, han detectado momentos en los que igual prefiero hacer las cosas de otra manera. Cantidad, no sé. Es que había que, ver, pues, quién termina, quién renueva. Habrá negociaciones pendientes en las que puede ser que sí o puede ser que no. Por tanto, es muy es complicado el hecho de acotar una cantidad, porque aparte, por ejemplo, la cantidad de jugadores de este año también era bastante elevada. Es decir, que hacer un poco un cóctel de todo eso, de el número de plantilla a la que eres capaz de ajustarte, y quién queda, quién se va, quién termina, no es fácil. Alcaraz que ha que lo que no vol Manolo es una plantilla mol mol llarga, molt, gran, la próxima temporada. Bueno, yo creo que este tipo de, situación, aparte de que evidentemente me la pregunté a mí, es una cosa más de dirección deportiva, que al fin y al cabo la responsabilidad de, la planificación deportiva del club. Pero mm, yo sí que te puedo decir que aparte creo que es una idea compartida que no me gustaría que la plantilla fuera demasiado extensa, porque bueno, cuando evidentemente tiene que ajustarse a un número también concreto, porque tampoco puede estar, pero cuanto más te ajuste a un número de que los jugadores sean utilizables y suficientes, mejor, Alcaraz, que también, Manolo ha referido a Pape Diop, futbolista que en principio, se me da que está mejor, por sí entra en una convocatoria, Tenemos que ver el entrenamiento de mañana. Si hoy, bueno, ha completado el entrenamiento, es el entrenamiento más o menos en el que ha habido trabajo real de, fútbol, aunque sean dimensiones más reducidas. Y bueno, vamos a ver mañana y vamos a ver qué, lista componemos. Porque sí es cierto que otra de las noticias positivas es que hemos terminado con casi todo el mundo disponible. Cosa que en una temporada tan larga y con tantos partidos de intensidad y con tantos partidos cada, o sea, semanalmente cada tres días, cada dos días y tal, es una buena noticia que hemos terminado con casi todo el mundo disponible. ¿no? Les 11.59, alguna cosa més, Folgado? No, res, Manolo, anem cap a la tertúlia. Anem-se'n cap a la tertúlia. Tanquem la primera mitja hora informativa i entrem ja en el debat, en la tertúlia i en l'anàlisi. Així, en Esports 97 nit, fins a la una de la matina. 1997 nit, La Tertúlia. de la nit i un minut arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així a Esports 97 nit, en la 97 punts de ràdio fins a l'una de la matinada. Vos recordem la pregunta en el dia d'avui en el Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit, la pregunta d'esta nit, tot apunta a un 11, amb Enzo al mig per André i de por a l'esquerra per Petit Bosch. Agrada este 11, el considereu de garanties? Sí, no, que canviaríeu. Tot això i moltes coses més de les que vulgueu parlar a esports97nit en eh, el dia d'avui, en arroba esports97nit, que és el nostre Twitter. Continua de la primera mitja hora folgado, que té moltes coses que contar-nos. Sí, sí, alguna cosa contaremos. Alguna, cosa contaremos. Alguna cosa de contar. Se incorpora el compañero Juanjo Romero. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas Hola, buenas noches. Un estás? estar siempre. y en el Mestre Folgado. En el Mestre Folgado siempre. Es un placer estar en el Mestre Mira que ara en unas natillas. <laughs> ¿Vos dir? <laughs> Sí, no sé qué. Está Tal tema natilla avui. Está Tal, tal tema de postres güey. No sé qué pasa si en la redacción. que avui el tema dels postres está... sí, mm. Está marejat. Està Paco Gisbert, tal, Paquito? Molt bé, i tu? Fantàstic, ¿cómo estás? Molt bé. Molt de categoria. Eh, I el València que están viviendo los futbolistas esta semana previa a ayudarse la vida que será complicada a Almeria a un altre que, es bueno, que la vida. Bueno, L'Almeria és una miqueta, eh, eh, ahora matéis mateix, la peli de los otros. No saben si estan morts. <laughs> siempre acaben parlant de cinema, eh? Paco, t'ha en contra de Manolo. Sí, sí, sí. Sempre estem ahí. no sé lo que estic... es mentira lo que estoy diciendo No, no, no. No, no, no, saben si están estan morts. morts Ells que no, pero pero bueno, puede ser que, que sí, no? Igual... <laughs> es el sexto sentido, ¿no? el de lo casi sí, sí, sí, ah, Escolta, igual si veían que el Lisate, Chula Bruce Willis espera comenzar <laughs> a fer-se un Sí, sí, sí, la cosa te, Pero bueno, tornando un poquito al Valencia A lo nostre, sí, que es lo que interesa Eh... lo, que lo deis lo nostre. Yo creo que eh, si están pensando eh, en lo que fer en el diumenge... Mal malasun. Mal si no se han llevado del cap... Sí, no, sí, no, pero vale, continúa eh, si no se han llevado del cap a Iso o el técnico no les hay. bueno, lo pasado pasado está Y ahora lo que toca Es Almeria dissabte i estar en la Champions pot ser negatiu també és que els futbolistes mmm, no són especialment eh, cavilosos eh, <laughs> pues que jo conec. Sí. Eh, no, no es desviuen tant com a lo millor l'afició se desviu. Eh, exactament, no? I, per, i... per dir-lo suauent no? Sí, sí per És una manera de dir-ho. Eh, políticament correcta, no? Com tenim ahí <laughs> eleccions el diumenge. Correcte. Però el que està clar és que és un partit molt, molt, molt important per a com anat la temporada i que el que, que tenen que tenir el cap és en guanyar el, el dissabte, això segur. Jo espero, parlant de natilla, Manolo, que no, que no estiguin com un flan, <laughs> que és el que els va ocórrer l'altre dia davant el, davant el Celta de Vigo. En el moment va arribar el gol del, del conjunt de, de Beritzo, no? Veurem, no?, també quina, quina és la, la consigna de, de Nuno i quina és l'actitud dels... Eh, de futbolistes, no ha l'actitud, sinó com, com encararan aquest partit, tenint en compte el que juga el, el València, que és pues, pràcticament la, la vida, no? com va dir l'altre dia quan va concloure el partit eh, en uno, al igual que també, com 8 ha recordat Alcácer, també juga la vida el conjunt del, de l'Almeria. La consigna és ixa, Manolo, que no se repetisca la, la imatge i el, el fet de que de com va desenxufar-se l'equip després del gol de, del Celta l'altre dia tan, tan matiner i a partir d'ahir que tranquil·litat, eh, calma, que són 90 minuts que no se facin llargs, però que, com ha recordat també Alcácer, i acabem d'escoltar-lo, el València no va eixir, eh, sembla d'inici, pues, eh, accelerat, eh, precipitat i amb certa ansietat per a resoldre el partit des dels primers eh, minuts, no? Jo crec que va, va optar per, per, per eixir a veure primer què, que, és el que, que és el que corre, però sense precipitar-se. Ara eh, vull sentir a Paco, però abans, Artur, prepara'm el tall al Cácer Clau. Paco. Eh, bueno, jo és que crec que el, eh, el València té moltes possibilitats, o sigui, eh, no, no només depèn d'ell mateix, depèn de, també depèn del resultat del Màlaga-Sevilla, que quan, hem, quan he connectat estàveu parlant en, en, en un amic de Sevilla, i, i bueno, no, realment... No, d'Almeria o d'Almeria, perdona, sí. Eh, les possibilitats són, són moltes, o sigui, és que a, a lo millor perdent també ens classifiquem per a la, per a la Champions. Pugues ser sempre que el Sevilla perga o empate. Mm. Eh, clar, el Sevilla no té un partit fàcil. El Màlaga, el Màlaga no es Demà res. també bueno, sí, intentarem xerrar amb algú de Sevilla, disculpa Paco, també sí. perquè el que ens arriba és que l'11 de Unai el dissabte va reservar molts futbolistes per a la final de dimecres. Sí, però ara, perdona Manolo, perdona, era el mateix que ens arribava la setmana passada per això. davant Almeria i al final va començar l'Almeria guanyant i dir, mira, el de Sevilla tenien raó. El Sevilla pff, se deixa anar i de repent remunta i acaba Una cosa és l'actitud ja té l'11. Mm, Com sí, l'actitud no la podrem saber fins que l'àrbitre sí, no no, el clar. començament del partit. està L'11 sí que el consultarem demà. xerrarem en sí. algun company de Sevilla. Paco, disculpa que t'he tallat. No, no, no, simplement, eh, bueno, és que jo crec que el, el Sevilla té més, millor fons d'armari que el València, o sigui, té, té un equip suplent millor que el València, i per això ha aguantat en, en dos competicions mm, de, en tant d'èxit que està en una a la final i l'altra està a punt, mm -hmm. podem, podem classificar-se per, a la, per a la Champions, no? Eh, jo crec que el València depèn dels dos resultats i això li té que donar una tranquil·litat a mi la tranquil·litat me la dona que en els dos últims mesos mm, el València jo crec que ha millorat molt el joc, ha trobat eh, el, el seu, la seva identitat, jo crec que ha jugat eh, diguem-ne que ha explicat com juga, que hem parlat moltes vegades al llarg de la temporada que si no sabíem molt bé com jugava el València, a què jugava el València, i jo crec que en els últims dos mesos ha jugat mm, prou bé i, i bueno, probablement ha fallat en dos camps o en dos partits, que ha sigut el, el del Celta l'altre dia, que per mi ha sigut el pitjor, i el dia del Rayo, però jo el dia del Rayo mm, el, el Rayo juga amb molta intensitat és un equip molt complicat de jugar i a més va convertir el partit en un correcalles i en un correcalles de navajeros pràcticament, saps? i, i bueno, eh, eh, jo el disculparia l'únic partit realment que li he vist en els dos últims mesos al València que no ha competit com estem acostumats ha, ha sigut el del Celta de l'altre dia Mira. I, i això em dona esperança, sincerament eh. eh? eh jo, en el tema de competir a veure, eh, eh, Paco Gisbert parla de competir eh, Juanjo m'ha parlat de llevar del cap i se partit del Celta i Salva m'ha dit d'equip desenxufat i jo crec que no, encara que després Salva també ha acotat jo crec que el, el diumenge perdó, davant del Celta va ser un problema de precipitació el València encaixar el gol en el minut 5 i el minut 10 ja volia anar guanyant 3 a 1 Ixa és la impressió que me va fer a mi i de fet, avui Paco Alcácer atenció al tram final d'este fragment de que anem a sentir on diu no podem fixar-se en el minut 90 hem de ficar-se primer en el minut 1 després en el 2 i després en el 3 i a mi, ixa frase me dona pensant que en efecte hi hagués precipitació el diumenge en Mestalla y nos ponemos que es un partido vida muerte, pensar que tenemos que, ganarlo en los primeros minutos, yo creo que no. Tenemos 90 minutos por delante y, el equipo yo creo que está capacitado para ganar a cualquier equipo. Ya lo hemos, ya lo hemos demostrado durante, durante el año y, lo único que tenemos que hacer es pensar en el, en Almería, las cosas buenas que tiene y las cosas malas para, para aprovecharnos nosotros de ello. Bueno, el equipo tiene claro que que lo que tenemos que hacer es jugar como, como nosotros sabemos y no pensar en, el minuto 90 ya, sino pensar en, el minuto 1, después en el 2 y después en el 3. Así, así yo creo que se, que se ganará el partido. pero es una declaración implícita de que el momento lo que pasa es que en minuto 5 reveren un gol y que al 5 ya ya a ganar 3 a 1 en el marcador. Sí, pero bueno, es eh, que... Y eso y de... blo i Sí, la posibilidad de dice no? Eh, eh, De maneres, el que no n'hi ha que obviar tampoc, és eh, que jo crec que és clau en esta jornada... De fet, perdona, Paco, a de competir, jo crec que l'equip empata perquè és competitiu i perquè a base d'arreons que és competir d'alguna manera, que és no baixar de braços. Sí, al final... És de perquè l'equip que... no genera futbol el diumenge, eh? No, no, l'equip empata a, a base d'arreons. Sí, i està a, a punt de perdre eh, també Cor per jugar com jugar perquè, eh, per, per arreons. Per totes. Exacte, no? Però no, bueno, jo... És que, és, és que li donava igual guanyar que perdre, realment. Bueno, no li donava igual, mm. però realment tenia la, en guanyant el Sevilla tenia la mateixa necessitat de guanyar sí, en Almeria, veres, perdent que empatant. Això mm, sí és cert. Sí, però jo el que volia afegir també, a banda de tot això de competir, de no tindre esa precipitació, que per a mi és clau en el partit de dissabte és el rival, vull dir, no n'hi ha que oblidar que, a què rival s'està enfrontant el València el dissabte. Vull dir, és un rival que està, eh, eh, no és cobert perquè està al Córdoba, però si no seria, <laughs> vamos, dels pitjors equips de la, de la, de la categoria, un equip que, que, no, que encara que ha canviat de tècnic jo crec que dos vegades, estigui Jim i ara està eh, Sergi, eh, no ha trobat el camí, no, no és un equip que, que, que tinga garanties, i que encara que se la xue tot i que estava parlant el company d'Almeria que, que eh, al llarg de la setmana estan creient en aquesta possibilitat de salvar-se jo crec que estem parlant d'un equip molt, molt, molt inferior al València i, i el València té que eixir eh, no sé si en precipitació o no però té que eixir a per el partit des del minut 1 jo no estic d'acord en Salva de que eixir a veure què passa i a veure... no, no, el València té que, que eixir a guanyar el partit des del minut 1 perquè si fa el que li va fer al Celta eh, al València el, el cap de setmana passat, jo estic segur que l'Almeria no alça el cap. O sigui, si, si rep un, un gol pronte, jo crec que l'Almeria s'afonarà. Jo crec que el València, si a principi de temporada li dona a triar en quin equip voldria jugar-se en la última jornada de... Bé, no, no, no, és, no, no, de Lliga. Mira on juga el Sevilla, com dia Paco. Vull dir, la temporada... de jugar en Màlaga sí, sí, sí. a jugar en Sevilla, mira, en, perdó, en Almeria, mira si pues canvia. un dels 3, 4, 5 equips que escolliria entre ells estaria evidentment el, el Almeria, que havent d'escoltar al company de, de Canal Sur, Almeria, eh, parlar de les baixes que té fonamentalment en... És un desastre la en defensa, defensa l'Almeria. En... Eh? Només té un central, el lateral dret titular ha de ser central, eh, un lateral esquerre suplent com és eh, Casado, aquell del... La Betis? Del Màlaga, que va tractar de firmar el llevant, que tenia el xeroll en males Correcte, condicions, sí, que sí, finalment sí, tira, tira cap a el fitxatge. Pensava que Casado de Betis, però no és eh, del Màlaga Casado té que jugar per la, per la dreta Clar. i és, i és zurdo, vull dir, té molts problemes també l'Almeria a l'hora de configurar fonamentalment eh, defensa, no? És altra avantatge per al per al València afegida l'avantatge, quan diu Juanjo, de que evidentment el València, vull dir, més pressupost, eh, més plantilla, eh, millor temporada, més pegada i que pues, sobre el paper és molt, molt superior evidentment se pot donar una sorpresa, però és que el València és tan superior a l'Almeria i sí, és però... més superior tenint en compte les baixes. A partir d'ahir, com li funcionarà el coco? pues ja veurem. Jo crec que l'altre dia Manolo al València el que li passa és que aquesta joventut, que moltes voltes al llarg de la temporada l'ha favorit, jo crec que l'altre dia li, li pesa, joventut, li passa factura. joventut relativa, eh? eh joventut relativa no, perquè... La, és la plantilla a, més jove de primera. No, era la plantilla més jove de primera. I ara quina és? Home, doncs la de València ja no és perquè la, la mitjana d'edat en, una, en una plantilla que ha afegit a Enzo Pérez i ha restat a Carles Gil, a Robert Ibáñez i a Zuculini fa que la, i és més anem a la, a la mitjana d'edat de la plantilla que juga el diumenge Clar, jo, jo crec que Celta, més que la eh? plantilla eh? sigui o no jo crec que és una qüestió de l'11 que, que és al camp i al final l'11 que és al camp el diumenge home, se pot dir que n'hi ha, ha jugadors joves que no tenen molt de Pero bueno, es que estén parlando no parlando de una final de la Copa de Europa... Es que estén hablando de jugar en Mestalla delante del público en un rival que sí que se Pero de esa manera de que se jugava, que no se jugava, Y y que, y que tenía que tenía que tindre és, no sé, més trellat a l'hora d'afrontar aquest partir es mes es de tal manera esta situación... de la precipitación... o de la falta de respuesta del Valencia... Cuando ve un colp en contra abans de que colpeche que hi ha molta gent que sota Boche te diu jo confio en l'equip, però com marca l'Almeria primer, anem a patir. Que és el que li passa al València en Vallecas, que és el que li passa al València el dia del Celta, que en efecte són partits que es té bé, en, eh, Vallecas comença fent 20 minuts extraordinaris mm. de futbol, en eh, un fum d'ocasions, no fa el gol, arriba la errada que no és habitual de Diego Alves, i a partir d'ahí l'equip mm, li torna a pesar el partit no li pesa ni tan sols al rival, eh? li pesa el partit, li pesa l'obligació de treure tres punts, perquè també en aquella ocasió crec que el, el Sevilla havia guanyat per davant, i si tu guanyaves marcaves una distància important i tal, i ahir l'equip se caigué, i l'equip en el moment d'aconseguir la quarta plaça, que era el diumenge, marca el Celta, les cadetes dels jugadors eren un poema en el camp, i jo crec que els torna a pesar, no el rival, els pesa el partit. Per això dic que hi ha gent que, sota boxa, diu, jo confie, <laughs> però com marca l'Almeria, i és cert que aquest equip li, li costa cada volta que té que fer una remuntada. A més, el València cíclicament en els últims anys, a excepció de l'època Valverde, cada volta que ha de remuntar és un drama. Jo bueno, no ho veig tan remuntar, eh? Al Madrid li va remuntar. Perdona? Al Madrid li va, al Madrid li va remuntar. Perfecte. Eh, no estic dient sí, que no hagi de remuntar cap partit, Dic que cada remuntada és un drama. Sí, sí. Yo no veo eh, tan, eh, tan negativo, vamos. No, yo tampoco, ¿eh? yo tampoco, sinceramente. O eh, sí que, sí que yo creo que la juventud... Yo pensaba que, que a decir que, que no era tan, tan porque porque habían crescut, <laughs> claro, pero pero era de perogrullo, no? <laughs> Sí, a mí me sorprès, también també dic, a veure, però Yo digo, que han crescut, claro, mira, ha pasado toda la <laughs> temporada, han crescut, nou, han crescut mesos, no? pero a lo el els altres havien entrado en una especie de criogenización, criogenización es como el Walt Disney, no? Una cosa insina. Pero bueno, no, a ver, yo confié, o sea, estem, tots estem, estem d'acord en que el València és superior a l'Almeria. També n'hi ha que recordar el partit de la primera volta que, que passa, que, que el, el, el, el, València patís moltíssim per guanyar l'Almeria, li guanya per, per pegada, li guanya 3 a 2 en un gol de Negredo a falta de 10 minuts, sí. i també, però també és en la, en la pitjor, jo crec que és en el pitjor tram de, la, de tota la temporada que ha passat el València. Sí, no? i a més és un moment en el qual eh, Nuno no sé quina eh, part de l'ase li creua per el cap aquell dia i posa a un home que no és precisament fort en la marca com André Gómez a marcar a Tomer Gemer el davanteral de l'Almeria i en dos pilotes parades fa dos gols a l'Almeria i envia una pilota al travesser vull dir, eh, li va, està a punt d'eixir-li car, el València encaixa de fet, fins al gol de l'Eibar eren els únics dos gols que havien encaixat el València en tota la segona volta és de Tomer Gemer i és el que el València eh, acaba a força d'obrir el camp i penjar-li balons a Negredo acabar resolguent el partit, és No és en la segona volta, és en la primera encara. En Almeria en la primera claro, volta, sí, correcte. Sí, sí. sí. És l'últim partit de la primera volta. És el partit de la primera volta. Sí, però que efectivament s'havia passat tota la segona volta sense encaixar cap gol en casa i el primer que encaixa és el que va marcar l'Eibar l'altre dia, efectivament. Uh -huh. 12 i 17, ràpidament, Posa i continuem parlant de la finalíssima que té el València en més de 48 hores a Almeria. Es juga la vida, sí o sí. El ser o no ser, entre els quatre primers, que viurem així en la sintonía de la Pulse Radio. Ahora, en Sports 97 a la hora de la matinada. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja, un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Rita Barberá, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia. Quiero una Valencia en la que se ayude a las mujeres a ser madres. Y para ello pondremos en marcha un plan municipal de apoyo a la maternidad con ayudas económicas y de apoyo psicológico y social para garantizar una maternidad libre y responsable. Y seguiremos ofreciendo el cheque escolar para las familias con niños de 0 a 3 años, en especial a las familias numerosas, como medida fundamental para favorecer la libertad de elección de los padres y la conciliación laboral. Para todo ello, para que Valencia siga avanzando, pido tu confianza y tu voto. Rita Alcaldesa, vota Partido Popular. La Champions a vida o muerte. en 90 minutos a la 97.7 Radio. Dissabte, el Valencia necesita una victoria para asegurar el quart lloc davant los locals que es la permanencia en primera División. En el Juegos del Mediterráneo, desde les 5 en esta sintonía. Almería, Valencia. El fútbol contat sense filtres y en Valencia, a Manolo Montal y Salva Folgado. Almería-Valencia. Sports 97 el partido. El teu equip, la teua radio. Colaboren Productos Belarte, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto y Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 20. No acabem de ficar-se d'acord i en la discussió estem eh, al voltant d'això, de, de eh, si el València tingui precipitació, si és joventut, si és que li pesa l'equip el fet de ser nou, si és que li pesa també a l'entrenador eh, que a voltes també demostra que du la L penjant, eh, és <laughs> cert, sí. i, i ha fet moltes coses bones, i crec que ha deprès molt en Nuno, Nuno el que ha arribat a poca hora en el Nuno eh, d'aquest final de campanya. Però si sona pel Madrid, ara. Escolta... Està la terna, no? Això és llegir. Eh, de, de la terna eterna? De, de la terna me queda sorpresa. De... La terna és, és bonica, eh? Nuno, Unai... I Rafa Benítez. Lo, lo, lo, lo, lo. Tot el València? <laughs> Tot el València. <laughs> Mhm. Falten, falten personar. Pichi? Er, eh, Ernesto Valverde, Pichi, Pellegrino y Jukic. Sí. ya está. Y, y, y, Mitchell, ¿no? Y Mitchell. No, no, Mitchell sona, eh, pero Mitchell sona, ¿eh? Sí, sí, Mitchell sona. Mitchell sona sempre. Mitchell sona sempre, en efecte. Eh, mm, jo deia... Eh, T'has anat, t'has anat ja. Has sí, no, que... Has ah, nomenat a Emery i ja... Ja s'ha anat, ja s'ha anat el cap. No, no, no, no. Deia que s'ha anat... Però sí, evidentment, sona per al Madrid, entre altres coses, perquè la connexió méndez eh, florentino eh, Pérez és innegable. I perquè te vaig a dir una cosa, si és cert el que diuen, a la major primadona del futbol mundial, que és Cristiano Ronaldo, no l'he de fer gens de gràcia, voles l'any que ve estar amb un entrenador com Rafa Benítez. això és la meva impressió. Vull dir, a, a, això de que Cristiano Ronaldo hasta coixo jugue tot y que venga Antonio i digui no, Willy, te toca rotar y te anar a la banqueta. Mm, fàcil de digerir per a un tipus amb l'ego descomunal de Cristiano Ronaldo no va ser. I serà la realitat. Però, bueno, sembla que en uno és més oferiment que realitat per jo, a... crec, jo crec que estarà així en Malaysia. L'any que ve, no? Sí, jo crec, sí. No, no Cristiano Ronaldo. <laughs> bueno, senyors, eh, Folgado avui me quedo des de Paterna i me dia 11... Eh... T'he quedat, sí? Sí. Ah. <laughs> no recordé. Hem dit Enzo per André, però en l'esquerra sembla que li toca descansar a Piatti i jugaria Rodrigo de Pol. Eh, crec que entra dins de la lògica el fet que home per home al centre, Enzo per André, encara que no siguin el mateix tipus de jugador, però coneguent uno que no has de canviar moltes coses, està ahí. I lo de l'esquerra, crec que Piatti no està bé, crec que Piatti dista molt del Piatti prelesió en el nou Sant Mamés, però mm. també és cert que Rodrigo de Pol l'altre dia perd alguns balons molt compromesos que estan a punt de costar-li molt cas a la València i que és un futbolista que sempre ha aportat més eixint des de la banqueta que, que en el 11 titular. A partir d'ahí, senyors, com veieu el 11, vos sembla de garanties, si no... Home, jo de, de Pol Manolo te recorde que l'altre dia davant l'Eibar va ser titular en Mestalla, uh -huh. partint també des de l'esquerra i crec que va fer un molt bon partit eh? com, a, com a titular la primera volta que en uno l'utilitzava en el seu lloc natural que és eh, l'esquerra, encara que és un futbolista eh, dretà. De fet, jo, sempre que parlo de Depol, dic el mateix. Jo pensava que anava a ser el banda esquerra titular i habitual durant tota la temporada. Al final, eh, i pese que la seva pretemporada va ser bona, Nuno mm, va optar per, per Piatti, és cert que la temporada també de Piatti ha sigut molt, molt positiva, però el titular en aquesta parcel·la sempre ha sigut eh, Piatti, però l'altre dia davant l'Eibar mm, crec que Paul va fer un bon, un bon partit, crec que estava, estarem tots d'acord, i me sembla una bona opció la de Depol, sempre eh, partint des de, des de l'esquerra. És la prova d'avui. No, crec que l'11 estava clar, era eh, Enzo que entrava per, per André, André Uh -huh. I lo, lo d'este matí ens ha sorprès, perquè esperàvem a Piatti, que era lo habitual, lo, lo natural. Per, per és que a Piatti dista molt del Piatti per elecció. Eh? Però per la confiança que li té en uno, jo crec que este és un partit per als seus futbolistes de confiança, la prova està en Genzo, que no va estar 100%, eh, va ser titular i ens ha sorprès que avui aparega l'11 titular del, del matí de Pol. Esperarem a demà, però jo crec que demà va ser assaig de pilota parada simplement. Uh -huh. I la prova d'este matí me la crec, per tant crec que de Pol va ser titular en, en banda esquerra. Sí, no deixa de ser un, una possibilitat bona per, a, per al partit. No? Jo crec que, que mm, eh, me, me preocupa, entre cometes, no és que me preocupa, però veig més complicat el canvi Enzo per, per André vull dir, és de veres que és un canvi mm, motivat per la lesió d'André però vull que sí que són dos jugadors que no mm. se pareixen molt a l'hora d'estar de, de, de, en el camp que, que el, el canvi en, en, la, en la banda esquerra, no? perquè a, a, a fi, bueno, si no està Piat i pues doncs de Pol ho ha fet bé, i també és un canvi que pot ser al llarg de la segona part o quan l'entrenador pugui. Sí que mm, vull veure com, com torna Enzo no? a, a col·locar-se dins de, de l'equip, com, com torna no, com, com s'acopla, uh mhm. -huh. perquè jo crec que, que sobretot ofensivament és diferent l'aportació la, uh, eh, d'André de, de Gómez, evidentment, que la d'Enzo, no? Y es un partido yo creo que lo té que anar el partido, té que crear ocasión y te que tindre eh, arribada al área de la Eh, Bueno, a veure si, si vechemos Enzo que, que volen volem Bueno, yo creo que, que Enzo ha jugat un, buen bon de la temporada pero André Gómez, precisamente. O sea, eh, cuando que eran el eh, cuatro 4-5 centrocampistes, eh, Eh, en un moment donat eh, Nuno va, va triar a, a, a Enzo Pérez per davant d'André Gómez. Lo sí, que però quan que millora Gómez... jugat el València, que tu parles sí, eh, sí, efectivament d'esa eh, eh identificació de xocs són, sí. ha sigut en André més que en Enzo, per això dia sí, jo sí. Que, que el canvi... No, efectivament, efectivament. Però bueno, jo crec que Enzo ha demostrat que és un jugador en el, en el centre del camp que pot jugar en totes les posicions. Que ha jugat de mig centre, Ara ha jugat que puga demostrar que juga en totes les posicions bé. Sí, bueno, clar, sí, bueno, jo crec que tampoc, no, jo crec que tampoc ho ha fet malament, o sigui, probablement eh, és un problema de lo de sempre, o sigui, un tio que ha costat 25 Exacte, milions... Exacte, l'etiqueta, l'etiqueta és el que I pesa. més en una afició com la del València, pues, si li exigís que, claro. que, que faça meravilles, no? I això li va passar a Joaquín, li ha passat a Aymar, li, ha passat, li va passar a molta gent, no? Uh mm-hmm. -huh. Eh, a mi em sembla el lògic, perquè a més si no poses a Enzo, no sé qui poses eh, <laughs> en aquest puesto, no? I eh, l'altre canvi, eh, el canvi cas és que Rodrigo de Pol, l'altre dia, el dia del Celta, el que parlàveu abans de l'ansietat, jo crec que va ser el, major, el millor exemple d'un jugador ansiós. O sigui, Rodrigo de Paul n'hi hagué un moment en què intentava fer-ho ell tot. O sigui, fer la jugada individual, disparar des de fora, intentava resoldre-ho tot sense Sí, sí, la tirar el córner i rematar-lo, no? Era... Exactament, sí. exactament. Era, era una miqueta això, no? Bueno, si això és un... Si el que fa en uno és donar-li un bo de confiança, mm, perquè, com heu dit, i jo estic molt, molt d'acord en que Piatti no és el que era abans de la lesió davant de l'Atlètic, eh, bueno, pues a veure com respon i si no sempre estem a temps de canviar o sigui, mm. sí, sí jo el problema que veig és, eh, és que és Enzo i com arriba de, de recuperat al, al partit al 100% no, no va estar, avui encara el braç eh, pues, l'arrossegava, el moviment del braç esquerre encara no era el, el normal i l'habitual en, un, en un futbolista. Recordaràs mm, la imatge, Manolo, del tram final del, del partit quan, quan Nuno ja ha fet els tres canvis en el remei que d'ingressar a, a Enzo pràcticament sí. pegat al cos que no el menetxava porta una protecció... La imatge de Pelé va ser una victòria. Sí, sí, sí, cos, doncs no, <laughs> exacte, sí, sí, sí, sí. Porta una protecció per a... Alta de cine, ho dic per a... No, no, no, no, dic que ja vol dir que és fora Pelé. <laughs> porta, porta una protecció per a, per a privar-lo d'algun colp, etc. Conforme passen les hores va estar millor, però no va arribar 100% i el de diumenge, independentment de que sigui l'Almeria, que te baixes, etc., pues és un partit per a futbolistes que estiguen 100% recuperats. També te dic una cosa, si mires en la banqueta, mig centres ja no queden. Te Clar, queda Tropi, te queda Filipe Augusto... L'altra possibilitat era eh, Rodrigo de Pol i canviar el sistema. Uh -huh. Mm. Utilitzant Piatti, clavar a Rodrigo de Pol i canviar el sistema. Clar, últim partit, penses, Nuno va canviar el sistema, no, no va canviar el sistema, pues a partir d'ahir opta per, Perenzo, Enzo, perquè a més és un futbolista que a ell personalment crec que li dona garanties encara que no estiga 100%, però bueno, és un risc, eh, lo de jugar a un futbolista lesionat. Eh, jo sí que dic una cosa, eh, i si el risc del que parla Salva Folgador se produeix i que ningú mantenga que estic dient que l'Almeria és un equip violent ni res, però això és futbol. Si l'Almeria sap que el València va curt de, mig, de mitjos centres i saben que ens ha tocat, igual li aventen dos meneos... <laughs> és, que, és que és futbol i l'Almeria és jugar a la vida. Mm Tu, si provoca, no, eh? tu provoca, tu provoca. Ah. <laughs> ah no, dona'ns no, idees, dona'ns no, idees. Vull dir, eh, que a l'inrevés probablement estaríem demanant a nosaltres. Jo no, eh? No. Jo, tam jo tampoc, eh? <laughs> eh no sóc d'aquest tipus de xor que era Manolo Montal al <laughs> camp. jo sóc un tio noble i jo vull que se guanye com se té que guanyar. Manolo Montal era bocio, és que era bocio. No, no, bocio al meu costat era una animeta de la caritat. Sí, exacte. jo era marrullero, no, lo siguiente. <laughs> però, però bueno, jo crec que és un risc, però que jo crec que en uno no té moltes més possibilitats, jo crec, com diu Salva, que no, que no vol canviar el que ha estat funcionant molt bé durant l'últim tram de la Lliga, que ha donat resultats, i que aquesta peça per peça que, que parlem li pot donar eh, el eh, lo que busca, que són els tres punts, i, i bueno, no, no, mm, és que tampoc se m'ocorris una altra solució vull dir, si l'equip ha estat bé és el sistema que sembla que, que ha donat resultats com diu Salva ara en l'últim partit on te jugues a Champions fer experiments jo crec que no, que no ho farà i jo crec que tam jo tampoc ho faria vamos, no, no, no me pareix algo eh, raonable. Perfecte. Hi ha, Pago. Hi ha un factor, no, hi ha un factor que se'ns oblida i és que eh, l'Almeria ni guanyant eh, està en primera divisió. O sigui, ha d'esperar la carambola. Sí, té que esperar el que facin els altres. O sigui, sí, sí. Eh, és que a, a vegades els, els partits se, se, defini, se defineixen moltes vegades per tot el que passa al voltant i, i si en, en el minut 50 l'Almeria està convençut de que encara que guanyi no pot salvar-se, igual baixa els braços. O sigui, eh, és, tenim, ten, ten, tenim que tindre en compte aquestes coses també, no? Sí, no, o sigui, bueno, eh, es de ver es que... Última jornada, en la última jornada poden passar coses d'estes claro. que, que mm dius, el, si l'Almeria is a, a menjar-se el món i tal i qual, però després al minut 50 resulta que està guanyant el Granada, està guanyant el, el Deportivo eh, i, i, el, i, i l'Eibar i l'Almeria encara que guanyi mm. no té res a fer. I ahí baixaria I... probablement de braços, sí, sí que és cert, però també és cert eh, que a voltes el, el peix xicotet en aquestes jornades se menja al gran, perquè li preguntàvem l'altre dia a, a, a José Luis Gallà, que el tinguem de convidat, i va dir una frase eh, molt de veterano, eh, que és eh, el partit del dissabte és més o té més importància lo psicològic que lo futbolístic i sense anar més lluny per a posar-nos en el lloc del xicotet és que ja tenim una certa edat el València en la 82-83 arranca l'última jornada cobert de primera divisió i guanya perquè li guanya el Real Madrid que venia a jugar-se la Lliga Mestalla i se produeixen quatre resultats més mm. a voltes no solo córrer però a voltes i si es coses ocorren i lògicament el València tindrà a ganar en peus de plom per a no caure en, en, ese, en esa dinàmica 2.72 fem una pausa i tornem de seguida per a llegir el vostre Twitter la pregunta que estem fent vos i per a continuar parlant del partit que decidirà el futur del València més immediat, sí o no, a la Champions, amb el que fa ja en eh, el Juegos del Mediterráneo davant l'Almeria. Ho continuem parlant fins a l'hora de la matinada. Així, a Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Si estás buscando un deporte diferente para ti o tus hijos, lo encontrarás en el Club de Esgrima Mediterráneo. Sal de la rutina, mantente en forma y vive la emoción de la esgrima. Y para los pequeños de la casa, iniciación en un deporte que le aporta valores añadidos como la disciplina, rapidez, concentración y reflejos, a la vez que se divierten. Infórmate de sus flexibles horarios y clases particulares en www.esgrimavalencia.com. Calle Justicia número 2 de Valencia, entre la Plaza Porta de la Mar y Puente de la Exposición o en el teléfono 629 629 232. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores o ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark, por 15 euros. La Champions a vida o muerte, en 90 minutos a la 97.7 Radio. Dissabte, el Valencia necesita una victoria para asegurar el quart lloc davant locals que es la permanencia en primera División. En el Juegos del Mediterráneo, desde de les 5 en esta sintonía, Almería-Valencia. El futbol, contat sense filtres i en valencià, amb Manolo Montal i Salva Folgado. Almeria, València. Esports 97 El Partit. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Luxoven, Gasolinera Tasco, Perto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. A les 12 i 35 i amb la gent opinant en el nostre Twitter arroba esports 97 nit 11 amb Enzo al mig, amb Enzo al mig i amb eh, De Pol a l'esquerra. Què vos sembla de garanties? Si no, diu Bernal CN, <laughs> si juga De Pol jo crec que ens agrada a tots. Eh, Berardetti diu, jo clavaria a Cancelo per Barragán ja que necessitarem central per a fer perill. Eh, Chafacharcos diu De Paul merece más minutos, el sábado será decisivo 0-3 ya la Champions. David López diu Yo opino el mateix que tú cancelo per Barragán. Ausías Chile diu qualsevol dels nostres queix que serà vàlid, cap d'ells Almeria jugaria durant el València. Aquesta és una molt bona reflexió. Tapón López diu De Paul tindrà el seu propi valor o jugarà amb els companys. Pues això ho veurem quan disca el terreny de joc. <laughs> Els amics de la penya valencianista del Facebook que día de ingreso a Almería... en el tema de las entradas, contaré lo contarem, diu, si juega Espanyeta, pero que ganen. Salva Soriano, diu, no, porque en no está el 100%, ...podría de polo izquierda y media punta Piatti. Eh, Francisco Gómez diu, al 11 del Valencia... superior al de la Almería... ...y sí que tienen que guañar, sí o sí. Folgado <laughs> està fent-me la mà i està boicotejant el programa clarament Ivan Moratas que el que de Pol siga titular ja siga a la banda o al mig però a Menzo tinc molts dubtes espere que funcioni i guanyem Luis Mi Bonet, de Pol de titular no ho fa molt bé sempre entrant a les segones parts ha obert les defenses rivals Paco diu, m'agrada molt, crec que és el millor que pot eixir, el més important que guanyen com siga. Grunkov diu, jo aniria més a mort Y posaría un 4-4-2 amparejo Fuego y van de espera De Poli, Fegulí, Dalt, Negredo y Alcácer. Javier emete mm, creo que Negredo y Enzo nos alegrarán a última hora con su fútbol. Jesús F. López, en teoría sí debería funcionar. Sergio Soriano, me gustaría más un 3-5-2 con Gaya en la izquierda, De Paul en la derecha y Paco Alcácer y Negredo arriba. Javier Emetediu, si ganamos y el Atlético pierde, metido a la calle a celebrarlo. Kevin Perpinera diu buena, alineación, pero juegue quien juega lo más, importante que nunca es la victoria, así que aún siempre ya por la Champions. Alex diu que la mejor banda izquierda sería Gaya Orban. Daniel Martínez diu que ningún crega que se espera mes o oberts si el ganivete entre les dents. Eh, en guany comencem la primera pérdida de Champions la Almería... ...después no importará... si no pase Mesta. Sinocrat más que nada porque no hay más, la plantilla se ha quedado un poco corta. Volta de em sembla de categoría... Enzo y De Paul son dos grandes... molt falta que De Paul la passe més ...y que Enzo siga més chupo... o sea, que se contradiguen. Nacho diu, en unos u otros lo la victoria, amb siempre... Carlos Cervera Ortiz Nuno eh, es de ideas fijas y simplemente eh, mete hombre por hombre, De Paul titular. i Janik Esquefa que diu eh, jugue qui jugue, anem a per la Champions som el València i hi ha que donar-ho tot fins a la mort, sempre amunt eh, el que dia Paco Alcácer eh, Dimas comparant amb ell el aspecte psicològic pesa més que el futbolístic en aquests partits, senyors? Home, jo crec que sí, Manolo sí, depèn eh, de, de la mentalitat del, del futbolista un partit com el de com el de eh, dissabte per tot el que suposa per, a, per al jugador, per a, per a l'entitat, suposa moltes coses i, i per tant el futbolista ha de ser primer eh, fort mental per a, per a treure davant un, un partit com ells, independentment del, del rival, jo crec que futbolistes també li estan pegant voltes a el que suposa per a, per a ells personalment i fonamentalment també per, a, per al club perquè estan en joc moltes, moltes coses i el nou projecte necessita l'espenta de la classificació de la, de la Champions per a, per a trobar estabilitat, sinó jo crec que naix coix el projecte de, de l'IMS i la pròxima temporada no, el València no accedís a la, a la Lliga de, de Campions. No crec que pensen, evidentment, en, en l'IM i en el seu projecte, però saben que estan en joc mo, moltes coses els jugadors. Sí, home, jo... evidentment... Bueno, no, Paco, Paco, dic. Paco. No, bueno, és que jo crec que l'aspecte psicològic sempre, té, té molt, sempre, molt més importància sempre. en el, sempre en el futbol, sí, sí, sempre sí. té més importància que l'aspecte futbolístic, no? O sigui, i hem, en, ens hem fartat, el, el València del, dels anys eh, de Benítez eh, era un equip que guanyava perquè, perquè eixia a menjar-se... Mentalment era més fort que els rivals. Eh, clar, era més fort que els rivals, però que tots. Mm. I, el, I el València de Cooper, de la, que va arribar a dos finals de la Champions, va eliminar a tants bons equips perquè era un equip que eixia a guanyar guanyar els partits i eixia mentalment conscienciat de que tenia que guanyar els partits i era pitjor que els altres equips o que molts dels altres equips mm. o sigui que no és, no és res nou eh, el eh, que sí que és cert és que eh, quan, quan els dos equips tenen un, un aspecte psicològic igual, pues guanya la qualitat i això, això sí que és una bona diferència però, i ahir per exemple jo estic pensant en, un, en el partit Barcelona Deportivo de la Coruña, que es juga també el, el dissabte a les 6 i mitja, i, i dius, bueno, e, evidentment el Barcelona no hi serà la mateixa psicologia, i el Deportivo sí, però això compensarà la, la gran diferència de qualitat que té el Barça respecte al Deportivo? Pues ho veurem, no ho sé. És com el sí. Gran Atleti de Madrid, no? O sigui, una cosa pareguda. Bueno, però el Granada Atleti de Madrid eh, és diferent, eh? perquè, perquè el Granada eh, ara mateix està fora i, i ve d'una dinàmica molt bona. Però jo crec que... Bueno, que, que has... I, i ahir l'empat empat li serveix a los dos. Exacte, sí, és, és una cosa important també. I, no, i el que volia afegir és que tu has dit mm, mm, dos coses que jo considero molt importants. No? Has nomenat a Benítez i has nomenat a Cooper. Jo crec que part de lo que, de lo que els equips són en l'aspecte psicològic és tan important és el que, lo que volen els entrenadors que siguen. Sí, I, i evidentment, eh, eh, esa concentració que té que ser el València eh, a Almeria té que vindre fonamentalment i més enllà del, del, del projecte per l'any que ve, de que els jugadors estiguen pensant en, en, en, en que l'any que ve poden jugar Champions i, i, i tot això és molt bo per a ells, que és la primera que, que van a jugar Champions, <clears throat> té que vindre per aquesta conscienciació que té que fer l'entrenador de que este partit és clau, de que este partit és lo que, per lo que han treballat tota la temporada, que l'objectiu està a, a, al costaet de la mà i que n'hi ha que agarrar-lo i jo crec que per ahí és on se veurà fonamentalment si és en uno que diu que dia que dia Manolo que, que pensava que venia pensant darrere en, en la L, la L darrere, vale? sí, Eh, ha, ha passat aquesta fase i ja és aquest entrenador que evidentment ha dut a l'equip on està i que ara vol pegar un pas més enllà i posar-lo en Champions. No? Jo crec que és, va ser molt important el treball que ha, que ha fet i que no, li no, queda fer hasta dissabte. Me consta que tot el que has dit respecte a Nuno és el que ha posat en marxa el tècnic aquesta setmana. De fet, jo crec que en el capítol eh, de, de, de motivar al, als futbolistes, jo crec que ahí Nuno també també ha provat esta temporada, eh? Mira, ara... No, si no dic que no hagi provat, dic que, que és No, no que és, dir, és, és, un bon, és bon motivador de grup, eh, el mm. tècnic. Mm -hmm. Per el que tenim, per lo que tenim entès. De totes formes, jo, eh, eh, això que es diu que el, que el València, eh, si, no, si no arriba a la, a la Lliga de Campions, és un fracàs, jo no, jo no estic d'acord. O sigui, ah, jo crec que el València... Tu. Eh? Jo és, també, eh? És un fracàs absolut pues, perquè... 3 a 1, eh? El punt de partida que marcaren tots, que marcar Rufete, que marcar Salvo, que marcar Meriton, vull dir... Eh, ja, que, ja, però, ja, que ja, però estem, però estem parlant de la Lliga de Campions més cara de la història, però de la història no del sí, sí. futbol espanyol, del, sí, futbol, en un equip que només ha disputat una competició i mitja del, però la Lliga més, eh, de Campions mm. més cara de la història de, del futbol europeu. O sigui, mai un equip en, en efecte, quedar... És una, és una gravant, però mai un eximent. Bueno, ja, però a veure, eh, si tu, si tu te diuen, a principi de temporada te diuen el València pot arribar als 75 punts i tu dius, ostres, 75 punts es classifiquem per a la Champions. El que passa és que en enguany no ha passat això, perquè els de dalt han fallat, perquè els que, els que han, l'Atleti de Madrid i el Sevilla han fet un sprint brutal i jo crec que tenen molt bons equips els dos, sincerament, i des del meu punt de vista millor plantilla els dos que el València. El València ha estat ahí. si te diuen a principi de temporada, no, no més... Disculpa, Paco, però no me servís. I te vaig explicar per què. Si me diuen abans del partit contra Madrid que vaig a patar a dos en el Bernabéu, me pareix un bon resultat, si me diuen que després d'un 0-2 vaig empatar a 2 me pareix un mal resultat eh, bueno, depèn, contra el Real Madrid no, o sea, això, això, això em sembla a mi contra l'Almeria, però contra el Real Madrid no, no, no em sembla un mal resultat no, i, no, no, no mal i contra el Madrid ha anat en 0-2 al descans jo, jo crec que, que és un fracàs eh, o que seria un fracàs eh, no arribar a Champions per diversos motius i, i jo crec, primer perquè és l'objectiu, com diu Manolo, clavat per, i dit per tot el club des del primer hasta l'últim, perquè el projecte LIM s'ha gastat 100 milions d'euros en esta plantilla i no sé eh, no recorre l'última vegada que el València s'ha gastat no dic aquesta quantitat, però és una quantitat eh, que podien comparar per a fer un, un equip i sobre... Juan Soler, Juan Soler quan se gastava 18 milions per qualsevol jugador que apareixia, <laughs> apareixia per ahí, en Figuig, en Fernández... Sí, sí, sí, però vull però, però, però, però, però Vanega, no, no, tampoc Joaquín, no tinc tant d'haver... però estaven en Champions, jo crec que en aquesta època també. Sí, en sí, sí, Champions. O sea, o sea, lo que, bueno. lo que tu vull és que eh, eh, eh, més enllà de que siga eh, molt cara la Champions, més enllà de, és que has estat ahí, ho has tingut i no, no sí, arribar clar. i no arribar és és, mm, és cert és clar, cert, és clar. cert. Si tu me dius, no, és que clar, que, ara, eh, ara no hem estat no tota la temporada, eh, nos, nos mm, de repent ha eixit la possibilitat i no l'hem aprofitat. Bueno, uh -huh. no era l'objectiu. Però no, és no, que des del principi és l'objectiu i s'ha estat en aquest objectiu tota la temporada. O sigui eh, que... És cert, i si recordeu l'any de Ranieri, el que el València va arribar a la final de la, de la Copa i la va guanyar, el València no havia estat mai en tota la temporada en jocs de Champions i en la última jornada va arribar a la Champions. Es va classificar en l'últim partit mm. contra el Saragossa, no sé si recordeu aquell, sí, sí, sí, sí aqu aquella temporada, ¿no? Ahí, ahí, sí que dius, bueno, estem ahí, estem classificant-nos per a la UEFA, en aquell moment era la UEFA, tal qual, i en l'últim partit fem l'esforç i ho fem. Mm. Ara hem tingut el caramel durant tot l'any, és cert, i el tenim ahí, però des d'un punt de vista global jo no ho veig, o sigui, no, sincerament eh? a lo millor parle des de la distància i, i, i probablement també Mira. no, no, tan, no, tan, en, no tan ficat en, en l'ambient que esteu vosaltres en València, mm -hmm. no sé si m'enteneu no? anem a fer una pausa obligatòria que ara tenim que fer l'última i en tornar també té compte eh, eh, més enllà de eh, eh, el per què seria un fracàs la nota global que hauria de tindre el València que de quart, que de tercer o que de quint perquè és que és cert que són 90 minuts, però és que aquestes coses és el futbol. Que en 90 minuts pots jugar-te la vida i depèn... Eh, és que <clears throat> és injust que dependisca d'un examen per a ser llicenciat. Ja, però és que com està muntada la vida, amic. I en el futbol passa el mateix. És injust que 90 minuts eh, eh, siga el que dictamini el treball d'una temporada. Ja, però és que és aixina. 12 i 46. Eh, una pausa, l'última, i tornem. Vinga. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía. Y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro. Todo en fotografía. Calle Castellón número 2. Valencia. www.fotopro.es. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja, un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. Rita Barberá, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia. Quiero una Valencia cada día más verde y accesible. Para ello, crearemos una red de paseos verdes, 16 jardines y el Parque de Benimamet. Ampliaremos el botánico y desarrollaremos un plan especial para vivero. Además, sumaremos 10.000 metros cuadrados de zona verde a la de Besa Albufera y 15.000 a la Marina Real. Y construiremos 100 kilómetros más de carril bici. Para todo ello, para que Valencia siga avanzando, pido tu confianza y tu voto. Rita Alcaldesa, vota Partido Popular. Set de barbacoa con Levante, el mercantil valenciano. Un maletín profesional de 18 piezas para hacer de sus barbacoas momentos inolvidables. Espátula, pinzas, cuchillo, tenedor, cepillos y pinchos. Por solo 14,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 24 de mayo, la cartilla del set de barbacoa. La Champions a vida o mort en 90 minutos a la 97.7 Radio. Dissabte, el Valencia necesita una victoria para asegurar el quart lloc ante los locales que es la permanencia en primera división. En el Juegos del Mediterráneo, desde les 5 en esta sintonía, Almería-Valencia. El futbol, contat sense filtres i en valencià, amb Manolo Montal i Salva Folgado. Almeria, València. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Luxomen, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12.49, parlava Paco de la seva percepció, molt respectable per cert, de que per a ell no seria un fracàs que el València no jugarà a la Champions a la fi, eh, els objectius són els que determinen, i el València en 90 minuts se juga, i me feia ara Juan Joromero una reflexió eh, eh, molt certa en la que li dono la raó no sol jo donar-li la raó a Juan Romero però a voltes però alguna, vegada me la que alguna volta eh, i deia, això que tu dius és tan aixina que Ancelotti és l'entrenador del Madrid en guany perquè l'any passat, en el minut 93, Sergio Ramos encerta una cabotada. Si no, el que està passant a la Manxelotti que era passat la temporada passada. I és cert, i en el València, si el València no vinguera de quedar vuitè l'any passat en una temporada lamentabilíssima a tots els nivells, vull dir que se conformaven en vore eh, 20 minuts de Filip Senderos en defensa, perquè no durava més de 20 minuts, se lesionava, <laughs> i serà la punyetera realitat, més conegut eh, per el malnom entre el cos medi de, de Injuries Machine, és a dir, la màquina de lesionar-se, eh, ja és cert, eh, eh, si no fora perquè venim d'un vuitè lloc, i d'un cinquè a última hora que haguem en Valverde l'equip, en certa mida no dic que estarien matant-lo ni molt més perquè jo crec que este, equip té molt de mèrit en la puntuació que ha fet però sé que estaria acumulant més crítiques de les que està acumulant uh -huh. jo, jo el que crec és que evidentment eh, eh, eh, és molt, molt fotut parlar després dels resultats, però és que el futbol el que té són resultats. Entonces, no, hem jugat molt bé, però hem perdut. Bueno, pues, eh, evidentment, alguns pensem que, que no és xus i, i jo estic convençut, per donar l'exemple que he donat, que no me pareix xus el que estan fent en Ancelotti, jo crec que és un molt bon entrenador pel Real Madrid. Però, al final, eh, els, els resultats i els objectius els fixen i n'hi ha que, que, que amollar en ells. I jo crec que, eh, i, i pense que és un fracàs per a la València no, ser, no estar en la Champions eh, l'any que ve, perquè l'objectiu que estava des del principi era estar en la Champions i el València ha jugat molt bé ha, ha, ha, jugat molt bé, ha, ha fet una bona temporada eh, hem descobert eh, jugadors que ens han impressionat eh, eh, és, és molt cert el que diu Paco de que eh, eh, estaríem parlant ara de moltes altres coses en aquesta puntuació eh, en altres temporades la puntuació és extraordinària vull dir, però, eh, que ningú li capi a dubte però l'objectiu és el Champions és el que és és, que amb, e- amb, amb Emery el València va ser tercer un any en 64 punts. Uh mm, -huh. O mm. sigui, és que penseu, eh? El, crec que en Emery any se va ser tercer, que és el en 64, fent números en la segona volta de descens. I, i, sí, sí. I, i, no, no, en la tercera temporada, o sigui, va, en la, va guanyar... En última, en la quarta. En la Però, Paco, 60, Paco li tiraven encara això, eh? Sí, sí. Li tiraven encara... No, no, no. Vull... I de Però, però, però el, el, el, el objectiu era Champions com, era, com és el futbol Sí, sí, sí. O sea, el eh, eh, objetivo estar en la Champions. Estaba en la Champions. El eh, que pasa es i que entonces lo que no volía... Eh, o sea, que ya es darrere d'aquest objetivo. El objetivo en Manolo Llorente era arribar a la Champions per a fer els 20 quilos de caixa i si després l'any següent en la Champions no guanyava ni un partit, igual sí, sí. donava mm, que donava igual... Que tot ha canviat i, molt, però... I així l'objectiu, teòricament, és partir de Champions per a tindre una base econòmica sòlida que te permita anar creixent i acabar disputant aquesta competició. L'objectiu és el mateix lo que hi ha darrere... En no, Manolo Llorente i en, i en no, Piqué. No, que hi ha darrere és diners o no diners. Classificar-se per a la Champions, Manolo, te dona vida. Li donava vida a un i li va donar vida a un vida altre. Vida diferent. Vida diferent. Jo crec, jo crec que... Per eh, l'any que ve... No, no, no, per a mi no. Jo creo crec que, la, jo crec que l'any que ve... Jo crec que el València l'any que ve, si va a un grup format eh, per eh, el Bayer Leverkusen, el Chelsea, no me'n recordo qui era l'altre, que per tocar el València, i el València no passa el problema es... En Manuel Llorente era Champions. Y Champions era que si después de la Champions tú no pasabas a la segunda ronda, no pasabas res. Yo que, yo creo que esa no es la idea de d'ara. Es guanyar diners. Guanyar, Y y a partir de ahí... No, per... que que objetivo es el mateix, pero que no, es el mateix... la, percepción la percepción que le da no es la mateixa, Salva. Guanyar diners. el, objetivo es el mateix. Lo que yo, Manolo, pensé yo que... Bueno, lo que entenc jo que diu Manolo, és que eh, en l'ambient en la nova etapa del valencianisme, en aquesta febre que se sent ara en la ciutat de que este València va a fer coses molt, molt grans, eh, eh, i aquesta Champions i aquests diners d'abans ara no són prou, no, o no serien prou. Eh? Ara, eh, eh, com venim d'aquesta eh, nova situació que tot no té, uh -huh. eh, bueno, pues no sé com dir-ho, eh, al·lucinats de que, de que anem a ser campions d'Europa, perquè el tio Lim va soltar els cacaus, Pues bueno, pues... Sí, pues... Lo que és el que ha dit, per exemple, per exemple en, Laijun, en els discursos ha dit que no, no, però... en, en uns anys disputar la final de la Champions i guanyar-la, a decir. però, però, no és que però això, això ningú ho pensaria en l'època de Manolo Llorente. Primer, perquè no hi havia darrere diners per fer-ho. Correcte. Eh? I, I perquè eh, la mentalitat de la ciutat i de l'afició era una altra diferent també. Bueno, I ara la, idea, la idea és que Manolo Llorente la Champions era no necessària, bo, necessària per a subsistir i ara és necessària per arrencar el projecte, un projecte més gran. Per a mi no és igual el que hi ha darrere, digues, Paco no, abans parlàvem de que el futbol és psicològic, això també, o sigui, en, en, hem passat, eh, durant el, els anys d'Emery, el València va quedar tercer tres anys <clears throat> consecutius, uh -huh. i, i la gent no estava contenta. Ni Ara estem, lluit, ara estem lluitant per la quarta i la gent està contenta. O sigui, no, no, i està més contenta. No, no, està més contenta. Però és que, és que això també va passar, vull dir, hi ha una certa fartera de, de, del senyor Emery, perquè en València... No, no, no tornem ahir no, no, perdona. <laughs> es que jo crec que, que, que explicar-ho. És que anem a tornar Jo crec que València va ser un dolent entrenador. Vull dir, no és que no? la gent està... Deixa'm, no és que la gent estiga ara co més contenta sigui en quarta. És que la gent estava més contenta l'any de Valverde, que venia sense darrere, pugnant per la cinquena o la quarta plaça, va plenar més ah. Mestalla. És una evidència. Recorda que la van perdre en l'últim partit. En l'últim sí, partit. Sí, no està, no està eh, massa bé que ho recordem. El eh? rival és un altre, eh? Però bueno... El rival és un altre. Sí que té no, cert no, paral·lelisme. No, no, però té raó, té raó, eh, Paco? Té raó, eh? Té cert paral·lelisme la, la, la situació, sí, molt pareguda. No, una diferència molt gran, i és que el Sevilla no es jugava res en aquell partit. Si recordeu, l'Almeria sí que els ha No se jugava res. el... crec que va celebrar els gols, també. El Sevilla, el Sevilla no se jugava no, res en aquell partit. Va fer los dos, eh, creo, eh, tres nomás. Eh, la història és... Eh, eh, penseu que hi ha un, doble discurs. Parlava Saba de que és un bon motivador, Nuno. Eh, tot i això ens deixa una miqueta bocabadats després de perdre contra el Celta quan li pregunten escolta, seria una... un fracàs el fet de no entrar en Champions, tal, no sé què. I diu, bueno, sí, l'objectiu és ixe, però hem aconseguit altres coses, un estil, la plantilla, tal i, I no va, I no va parlar mal mai de si mateixa eh... coneguent Nuno i l'orgullós que és, uh -huh. vull dir, ell no va tirar per terra el seu el seu treball, ell no ho va admetre, entenc, eh? Uh -huh. Sí, és jo xic, eh? El seu caràcter, eh? per lo ah. que el conec, jo crec que ell no... Ell està convençut de que ho, ho, ho està fent bé. Però de fet, jo, crec que, jo crec que ho està fent bé, també. I llevar pressió als jugadors, no? O sigui, sí, però han eixit eh, esta setmana dos i han dit que és un fracàs. Si no és la diferència. no. Que de veres jo que no conec tant en uno com Salva, vull dir, perquè no estic tots els mm. dies en, en la... Salva, no, digui, Salva no estic tot, to, tots els dies en la ciutat esportiva i, i té més contacte que el que puga tindre jo. Parlen per WhatsApp tots els dies. Però, però si és de veres Tinc que... Tinc un grup de, de WhatsApp. En eh? Teniu un grup de eh, WhatsApp? En Nuno, sí. Sant sí. Nuno, Rufete, Salvo... Un grup? Un grup, sí. No? Estic sí. jo. tu, val, No, lo, lo que jo dic, que per lo que a mi me conten sí que me sembla que és un entrenador que eh, efectivament, eh, eh, mai... Eh, mm, a veure com ho dic... Eh, no és des, dels entrenadors que reconeixen el Cri seu... No és autocrític. Exacte. En si mateix. Autocrític. Mai la vida, no, correcte. No per lo menos, eh, de per moment, lo que me conten a mi... Moment, sí. sí, sí, sí, té raó. Eh, tota Eh, des de la gent que, sí, que, sí, sí, que sí. ho conec, o que ha treballat en ell, o que, bueno, eh, gent que, que té relació. Eh no és autocrític. Però bueno, és que la, la línia que separa el fracàs, però que deia que, abans... Que, pocs que... entrenadors són autocrítics, eh? Eso, estem... Anava eh... jo, que jo no, no, no, no el considere eh, per a mi un mal, lo pitjor del món que no sigui aixina. De, conte lo que me conten que és. Sí. Vull, no, no estic posant-li no, que sigui bo o sigui ruïn. Recordeu que Jukic, Jukic era autocrític, era el que deia, no, no, el primero que ha tenido culpa soy yo, y así le va a anar, así le va a anar, així li va anar al València. Clar, però és que el problema de Jukic és que si tenia autocrítica però la tenia de portes cap a fora, de portes cap a dins després, continua fent el mateix. Jo l'autocrítica la, la vull voler a l'hora dels fets, no de les paraules. I Yuki però era... Ni, pa, ni, ni pa dins ni pa fora. Lluc, clar, I Yukis era tot paraules, però res de fets. Senyor Gisbert, un plaer. Igualment. Un Vinga, plaer. Paco, fins ara. Juanjo, com sempre, també Bueno, quin dia te'n vens així, Paco? Bueno. voy por allá, hombre Lo que voles no estaré, eh? Pero tu vi per eh eh? que ho penso subió que no por una no, altra cosa. No, que ganas de veure-lo. que ser la temporada próxima eh? Ah, vínete, no, hombre algún día tendrá que, que, que, que vindre el que sí. Eh, su pasada de categoría seguro Holgado, gracias también. Adeu, un plaer. Tú, también, tú espera así de más, mira. ¿Sí? sí, uy, le toca, tu volar. Senyors, ho deixem oh, així. Eh, demà, dos i mig, bueno, a les cinc i la remissió del programa, a les, dos, eh, a les tres, quart demà el Super Murciélago en la tele y en la radio y a les 11 y mitja tornemos así de este programa. Acaba Sports 97, comienza la nit. gracias, adeu y Vivo mi vida de lo que el camino da, de lo que el camino da. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur. Y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. Oh, oh, oh. oh. Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la vía láctea. Ladies and gentlemen, how about a nice warm round of applause to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King.